Doamne, după cu Maria, cea mai sfântă între femei, Fiului tău scump ca mamă i-a dat trup din trupul ei, din sudoarea frunții noastre vin și pâine o oferim, și cu ele împreună și pe noi ne dăruim.